wa alihi wasallama jumla mawazo na kusudi pamoja kusema kusema kama tumsha Allah tabaraka taala kwa sababu cha Mungu lenye kufaulu katika hilo anasema katika Qur'an al-Karim yali lazima mtaqula haqqa tukati enyi mnaamini mcheni ala bikasa kumcha wala tamutuna illa antum muslimun na msifu simufu alikuwa ni waislamu huwezi kufa muislamu kama hukuishi kiislamu maisha yako yahusiani na imani yako vile ilivyo basi shida sana kufa katika katika maisha ya Uislamu maana nakasema wala tamutunna ila antum muslimun wala msibakufa alikuwa ni waislamu kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akasema takhila haythu ma kunta mchi wala popote pale ulipo sala cha Mungu la popote siku zote mahala pote mtakampa kamje atakaporejea mbele za Allah tabaraka taala sio sala la msimu ni muda wote nyakati zote ili mtu afanye kuwa kama radhi za nani za Allah tabaraka taala ndugu imani tuko katika miezi mitukufu mwezi wa Dhulqaada kama kile tulikuwa kwenye 44 Hijiria mwezi ambao watu hufunga safari kuelekea Maka kwa siku za moja nguzo tano za Uislamu ibada adhimu ya hija mwezi ambao una mengi ambayo umma wa Kiislamu unayahusu unapasa ukapata ukatekeleza na kuhusisha huko maisha ya Kiislamu kama ambavyo alikwazama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba radhiallahu ajma'in Uzati imani tupo kipindi ambacho hiki Uislamu unapita katika katika changamoto mbalimbali ambazo zinaugusa umma wa Kiislamu mashariki na magharibi wako ambao katika baadhi ya miji ya Uislamu wanateswa wako wanauawa na wengi wao wanaishi katika maisha ambayo kutawaliwa na sheria dhalima ambazo zimtambuliwa Allah tabaraka taala wala kumkubali na Allah tabaraka taala katika Qur'an al-Karim ametuambia katika sura al-Baqara aya 217 aliposema wala yazaluna yuqatilunakum makafiri hawatachukua na kupigeni vita hata rudukum dini kumistata'u mpaka kutoka katika dini yenu kwa hilo wataliweza vita na hujuma dhidi ya Uislamu viko vya aina mbalimbali ama makafiri wafanyia Uislamu za mbalimbali kuharibu dini yao kuharibu sheria na maadili yao na kuwatoa katika mazingira ambayo anataka Uislamu uishi katika mazingira kama hayo na yako mengi ambayo tutagusia katika siku leo baadhi yake kuzungumzia hali halisi jinsi gani umo unapitia kwenye kipindi kizito ambapo cha mbinyo na kuteza nguvu na makafiri lakini ya kwako inshallah taala tarajia njia nusu kwa kipo karibuni kuweza kurejesha upa maisha ya Kiislamu na kuweza kurejea katika hadhi yao ya mfumo wa Kiislamu kuongoza maisha ya wanadamu ya kila siku ndugu katika imani eh kabla mtume wetu Muhammad kuzaliwa eh, hujuma uh, nyingi zilianza kupiga vita Uislamu bila shaka mnakumbuka jeshi la Tebo jeshi la Abraha ambayo kutoka Ethiopia kupitia Yemen kwenda kutaka kuivunja Kaaba lakini hala kaatumia jeshi la ndege Tayran Ababil ambao likaangamizwa na jeshi na tembo wao na kuangamia hayatokea kipindi kile ambapo eh, jirani jirani na kuzolia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa nini tumegusia tukio hili ni kwamba hivi sasa katika ardhi ya Habasha Ethiopia kuna ukatili unafanyiwa waislamu kuna mauaji wanafanyiwa waislamu nyumba za Allah zinavunjwa katika Ethiopia misikiti inavunjwa waislamu unauawa hijabu umezuliwa kuvaliwa kwa nake ya Kiislamu kama kuna kuvaa hijabu hasa takienda mashuleni kama kule shuleni tutasema hijabu ima chaguo moja enda kusoma shuleni au la pili akosema somo avae hijabu yake yani eh, hii ni hali ambayo inawakuta Uislamu wa Ethiopia misikiti ishavunjwa zaidi ya misikiti 30 imevunjwa bila sababu yote kwa sababu gani wale ni wale kama sisi ni waislamu basi chuki dhidi ya waislamu zimetawala kwa wale watawala wa kidhalimu na zinaenezwa kila siku na hatimaye misikiti inavunjwa na Waislamu hawakubali kuja misikiti tunachotokea ni mauaji Uislamu unauawa katika ardhi ya Habasha ardhi hii Habasha Ethiopia ni mahala ambapo kumezikwa masaba zaidi ya 15 masaba mtume Muhammad swalla sallam anasema mnasema amezuka katika ardhi ya Habasha ardhi ambayo waislamu mahamia kule toka Uislamu kabla hujafika Madina tayari Uislamu ulifika Habasha Ethiopia kuanzia mwaka wa tano na kwenda mwaka wa sita baada kwa mbinyo umezidi katika ardhi ya maka Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambia Uislamu hamieni katika ardhi ya Habasha kule kuna mfalme ambaye la yuzla ndao ahadun hazulmi yote katika kwa mfalme huyo Uislamu kama Habasha wakaenda kule waislamu wasiopungua 80 na wanaume 83 wanawake 18 wakaenda wakaamia Habasha wakaishi kule miaka mingi tu na hata makafiri walipokuwa hakuridhika wakapeleka chokochoko katika ardhi ya Habasha ili islamu warudishwe makafiri wakapeleka habari ya uongo kwa mfalme Najashi wakisema kwamba hawa waislamu wanamtukana Maryam waislamu wanamtukana Isa alayhi salam kwa hiyo mfalme Najashi alichokifanya yeye akakusanya waislamu na akakusanya maaskofu wa kule jioni na akawakusanya wale wambea habari za uongo kwamba eti Uislamu wanamtukana Maryam na, na, na Isa baada ya hoja nzito mazungumzo kupita baina yao wale wachochezi wakakwama maeneo yao yakashindwa na kadhalika wale maskofu hakuwa na hoja ya kuweza kuwajibu Uislamu kwa hoja ambazo wamezitoa katika kueleza uhalisia kama Maryam ni nani na Isa ni nani ni nabii min anbiya Allah nabii katika manabii wa Allah wala sio Mungu wala sio mwana wa Mungu na Jaafar kiongozi wa Uislamu kwenye mkusanyiko ule hakupindisha maneno akanyoosha maneno kama sisi tulikuwa na ujahilia katika ujahilia naabudu lasnama tunaabudu masanamu ndio tulivyokuwa kabla nani kujua na Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama mwenye nguvu anambinya mnyonge tunakata udugu wanofi ulishiwar tunafanya ubaya katika wadui lakini kana tuletea nabii miongoni mwetu sisi ambaye tunamjua heri ya khairi anema nini ya Uislamu wakati maneno pale mpaka Najasha akatoa machozi kwa baada baada kubainikiwa na haki na hatimaye Najasha akaja kuwa ni mwanani ni Muislamu na akawaambia waislamu waliohamia katika ardhi ile akaambia mansabakum ghurima yote tukana basi gharama itamhusu atawajibika yani sheria ita, itapata mkono wake itapata adhabu ambazo za kuweza kustahili kwa kosa ambalo kalifanya hivi ni ambavyo waislamu waliishi katika habasha wakafunguka katika kheri na wakitangaza Uislamu miaka nne na miaka rudi Uislamu ni kahabasha zaidi ya miaka kumi fikiria toka mwaka wa tano hijiria wako Habasha Ethiopia waje kurudi mwaka wa saba kutoka mwaka wa tano wa utume toka mwaka wa tano wa utume wamehamia Habasha wakaja kurudi Madina katika Fatu Khaybar mwaka wa saba hijiria yani walikaa Habasha sio chini ya miaka kumi na mbili wanaolingania Uislamu mahala ambapo masahaba wamefika wamezikwa pale wameishi pale leo nyumba za Allah zinakashifiwa nyumba za Allah zinavunjwa misikiti inavunjwa wanawake wanazuiliwa kuvaa saraya ya Kiislamu ya hijab haya yanatokea hakuna anayelalamika hakuna si umoja mataifa hakuna umoja wa Afrika hakuna si mashekhe wa baraza kula kulalamika watu kimya lakini hali ile kama lingevunjwa kanisa moja tungesikia dunia itakaposimama eh unapenda kanisa wanachuki wabaguzi hawa lingevunjwa kanisa hili moja tu ungesikia dunia itakaposimama mpaka wale mataifa ukatoa tamko haki za kuabudu hazifuati si kitu gani lakini misikiti zaidi ya 30 kimya hakuna mmoja mataifa hakuna si baraza la usalama baraza la amani hakuna si kamati za amani hazipo kisa inovunjwa ni misitu kisa wanaozuliwa ibada ni nani ni waislamu kisa wanaovuliwa nguo ni nani ni waislamu lakini pangetokea pale Ethiopia binti mmoja wa ethiopia umekata msalaba wake basi majeshi yote yangeenda pale hawa hajali watu haki za kuabudu eh wanaangalia uhuru watu muone msalaba mengi yangesemwa lakini kwa kuwa wanaovunjwa ni msikiti kimya kwa kuwa unaouawa ni waislamu kimya kwa kuwa wanaopigwa ni waislamu kimya hivi ndivyo limwengu ulipofikia umefikia hapa yaani muislamu akitoa matatizoni a ah, ah, hakuna shida msikiti ukitoa matatizoni hakuna shida ni ambavyo wanafanya wao ni rahisi sana kuvunja misikiti wakidai ni maendeleo wanafanya maendeleo ya miji kwa katika kuendeleza miji yao kwamba ile misikiti haileti taswira nzuri ya mji kwa maendeleo ya mji paiko msalaba baadamu tukishuka hapo na msalaba anauona pale akishuka bandarini una msalaba uko pale lakini kama uko msikiti unachafua una maendeleo ya mji unavuruga mwonekano wa mji taswira ya mji hivi ndivyo ambavyo makafiri hutazama Uislamu kuitazama misikiti na misikiti ni alama katika alama za nini za Uislamu ni buyutullah ni nyumba za Allah sasa kama nyumba za Allah zinavunjwa nyumba za Allah zinavurugwa unataraji nini kitakuta na Adamu hao haya ni mambo ambayo mazito katika umma wa Kiislamu mateso makubwa sana katika Waislamu nyumba zao zinavunjwa wanawake wao wanavuliwa hijab wanawake wao wananyimwa haki zao za kwa mujibu itikadi ya Kiislamu kama khilafu angekuwepo hakuna kafiri angethubutu kuvunja nyumba ya Allah hakuna kafiri angethubutu kumvua nguo mwanamke wa Kiislamu hakuna kafiri angethubutu kuzulia hijabu kwa nake wa Kiislamu lakini kwa kuwa umma Islam kwa umma ambao la raa salaha kana kamba hauna kichwa hauna msimamizi basi kila mtu anofanya umoo bila atakavyo mwenye kungunya msikiti anavunja mwenye kuwa islamu anaua mwenye kuwa baka dada zetu anawabaka mwenye kuwa masheikh anaua kwa sababu gani hakuna atakayemuuliza lima faalta kwa hiyo tumefanya hivyo wala hakuna kumwadabisha hayupo lakini kama angekuwepo asingethubutu kujaribu kuweza kufanya matukio kama haya ya kichafu matukio ambayo haribifu katika ardhi ambayo Uislamu na historia kongwe katika ardhi ile Uislamu una historia nzito katika ardhi ile masahaba wamezikwa katika ardhi ile zaidi ya 15 wamezikwa pale masahaba Uislamu ufika pale mwanzoni kabla ya Madina Uislamu fika pale kwa ajili ya nini ya, ya, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mahala ambapo ni pazito mwenyezo katika umma wa Kiislamu na hata alipokufa mfalme Najashi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi alimsalia sala jeneza ghaib baada ya kufa kule kwa kuwa ni Muislamu yule mfalme Najashi alisilimu basi naam mtume sala salam akapanga safu kwa islamu akamsalia sala ya jeneza ghaibu kama tumswalieni mwenzetu kafa kule katika nani katika Habasha kafa lakini akasala sala jeneza moja kama waislamu wa kule walikuwepo Habasha walimswalia lakini kwa nafasi yake ya kuulinda Uislamu kuwanusuru Waislamu kuwahifadhi Waislamu basi masha Allah alistahiki wema na ujira mkubwa sana na kufanya mengi mazuri na Waislamu na kabla ya hapo mbele za Allah tabaraka taala sasa watu wa Ethiopia hamkumbuki Najashi ndiye wanamkumbuka Abraha kwa sababu watu wote hawa ile mtokea pale pale Ethiopia Abraha katoka Ethiopia Anajashi katoka Ethiopia sasa hapa kuna watu wawili tofauti Abraha akatoa jeshi kwenda kuvunja kuvunja Kaaba maka na Najashi wa Islam kutokea maka wakakaa watakavyo miaka nenda miaka rudi kwa ni wafalme tofauti katika ardhi moja sasa hapa kuna makundi mawili kuna kundi la Abraha ndio linafanya kazi ya kuvunja misikiti kile kizazi cha Abraha kizazi cha laana kizazi cha laana kinaendeleza ule utaratibu wa Amra wa uvunjaji misikiti maki Amra alitoa jeshi kutoka Habasha Ethiopia likaivunje maska lakini Allah akashusha ndege wakadonyoa wakawaua wote na jeshi lake Abraham mwenyewe pia akaja akafa sasa vipi leo wafuasi wa Najashu wanauawa misikiti na misikiti inavunjwa na kina mama wanazuiliwa kufasara ya Kiislamu ni uchungu mkubwa sana wanawake wanaolamika watoto wanalia vijana wazee machozi yanatoka hana la kufanya wamshtakie nani walalamike kwa nani hakuna kuwasaidia dunia ipo kimya kana kana maji ya baridi hakuna kusema la kueleza wanaomba basi hapo islamu jambo hilo mliseme ili kwamba wasikike kama kule kuna, kuna maafa yanaendelea hakika Uislamu ni machungu makubwa sana yanatia uchungu kila Muislamu mwenye imani nyumba ya Allah inavunjwa na kizazi cha Abraha wale wajukuu wa Najashi wanasikitika nani atawasaidia ambaye babu yao Najashi ndiye alihifadhi Uislamu akawatunza Uislamu wakaishi vile atakavyo katika ardhi ya nani ardhi ambayo alikuwa ni mtawala katika kipindi hicho hakika tunapasa kuyafanya yote mawili kipamoja kabisa kufanya jitihada za makusudi kabisa kumrejesha khalifatul muslimin kiongozi wa Waislamu atasimamia matukufu ya Waislamu atasimamia misikiti zivunjwe na atasimamia waislamu wasiwape pasina haki na mali za waislamu zisichukuliwe pasina haki jambo kubwa sana kwa waislamu usike nalo kadhalika tuna fursa nyingine kusema jamaa ndugu zetu wanauawa vao kwenye misikiti hizo haki ambazo wenyewe mmeziandika ziko wapi kuvunja nyumba za ibada imekuwa mambo yamekuaje lakini mbona pale pale Ethiopia kuna makanisa mabovu lakini hayavunji hayaambii yale yanatambua taswira ya mji wa Ethiopia hayasemwi makanisa mabovu yako pale ukiangalia katika eh, katika uh, eh, Ramadha klipa wewe unayaona makanisa mabovu lakini hayaoni lakini wameona kwenye msikiti kwa mna fursa kulitangaza hili kwa sawasawa kadhalika yule ule ambaye alitumwa lekhairad abadi kwa jeshi la Abraha yupo Allah tabaraka taala ambaye alituma sayran arabil kuwatumia wale wanajeshi wa jeshi la tembo mwelekeeni Allah wale ndege washushe waangamize utawala wa Habasha wa Ethiopia ambao wanakuja msikiti ala waangamize jeshi lile lile ambalo limeshushia babu ya Abraha alitaka kuvunja maka liwashukia watawala wa Habasha ambao wanavuja msikiti basi na haki naam katika faragha zako dua zako mwambie Allah wewe ndio ulioshusha sura al-fil wewe mwenyewe ukashusha ndege wakaua jeshi la tembo ambao jeshi la tembo likataka nini kuivunja Kaaba kule sasa basi wale wajukuu Abraha amerudi tena wanavunja misikiti ishavunja misikiti zaidi ya 30 tukomba Allah tabaraka taala wale Bera na Babila washushe tena waangamize serikali Ethiopia na baraka wake na kile ndio saidia katika dogo na kila kubwa Allahumma a'izz al-islam wal muslimin واذل شرك المشركين وانصر جيش المسلمين والتبس الحق ودين اللهم انصر اخواننا في اثيوبيا انصر اخواننا في حبشة انصرهم من اعدائهم الأحفاد ابرها فرق الامتار الأبابيل ترمي حجاره المسجين فإذا فاجعل كعصب اقول اللهم اجعل كعصب اقول جل كعصب اقول انك انت لازم حتى لك على كل شيء خدير مبين على الله الخير انصر بزوج zetu na kutusaidia usababu kushika hatamu na kuongoza maisha yao kwa njia ya kitu ni mwezi الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وسلم ibada la usiku mitaka Allah tabaraka taala usina kusiji kumsha tabaraka taala na kwamba uislamu unaangamizwa uislamu unateswa na uwawa wote mnahusika kuusaidia uislamu kila mmoja kwa nafasi yake kwa sawa wake kufanya dawa kulingania kwa hali na mali Uislamu ni juu uweze kurejea na kuongoza maisha ya Uislamu kama ambavyo aliongoza maisha ya Uislamu zama za masahaba na miaka na miaka rudi mpaka Uislamu kwa heshima yao اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأنصر جيش المسلمين وأثبت الحق والدين اللهم انصرنا على من آذانا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من بغى علينا إنك أنت العزيز الحكيم لك على كل شيء قدير الله تكون اسلامه tunashukuru sana Islam kusaidia Islam ndugu zetu wanawake katika nchi mbalimbali katika Syria Palestina katika Iraq Afghanistan na kwingineko na katika nchi ya Ethiopia mahala ambapo walifika waislamu katika ardhi ile wamezika masahaba mtume wetu katika ardhi ile kizazi cha Abraha kinavunja nyumba zako hala wapatilize waangamizi kama ambavyo alimuongeza babu yao Abraha na kumungu waislamu kwa ulimwenguni ili nusu rejee na waislamu kushika tamu na tupate heri za dunia na akhera wewe Allah nikija kujua kwa mtu mwenyezi wa akhi salah inna salata na fahsha munkar ورحمة الله وبركاته الله الله الله